A potom, draga braćo, rekli smo da ovaj šarijat koji Allah subhanahu wa ta'ala objavio posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame, zajedno sa svim svojim osnovama i ograncima, sa svim svojim detaljima, radi na tome da čovjek osjeti slast u životu na ovom dunjavuku. Također pojasnili smo da se ta slast, kako god se ona može okusiti jezikom, da se ta slast isto tako može okusiti i srcem i može okusiti ostalim dijelovima, ostalim dijelovima tijela. I zato vidimo imama Šafiju, Šafiju, rahime ta'ala, koji kaže, tako mi Allaha, doista ja čujem za meselu nešto od znanja, što prije toga nisam čuo pa poželim da čitavo moje tijelo ima uši, pa da uživa ili da se naslađuje kao što su uživale i naslađivale se moje uši dok sam slušao tu meselu. Dok sam slušao tu, tu meselu. Dakle, čitavo tijelo, kako srce, tako i drugi organi mogu osjetiti slast. Mogu osjetiti slast u pokornosti Allahu subhanahu wa u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato vidimo također sada po Salih, a rahimahumullahu ta'ala, draga braćo, vidimo tu njihovu slast, da onda kada im dolaze ti zadnji momenti, momenti zadnji trenuci na ovom dunjaluku, pa neki od njih plaću, pa ih pitaju, oni oko njih, šta vam je Ili šta ti je, kako su pitali jednog od njih kada je zaplakao na samrti, šta ti je, zašto plačeš? Kaže, plačem zato što umirem, a moja duša se još, uvijek nije zasitila noćnog namaza. Allahu akbar. Plače zato što se njegova duša još uvijek nije zasitila, nije zasitila noćnog namaza. Drugi pak od njih, dobi Allahu subhanahu wa ta'ala i kaže, gospodaru moj, ako ikom budeš dozvolio od ljudi da klanja u kaburu, dozvoli meni. Ako ikome budeš dozvolio da klanja u kaburu, onda dozvoli, dozvoli meni. Nije se zasjetio namaza na ovom dunjavuku, pa moli gospodara subhanahu wa ta'ala da mu gospodar dželle wa ala omogući pa da klanja nakon toga i nakon svoje, i nakon svoje smrti. Ovo je dokaz čemu, draga braća, ovo nije dakle nikakav vid pretjerivanja, ne, već je ovo, već su ovo duše koje su osjetile slast u ibadetu, u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, pa žele da se ta slast oduli dalje, pa da dalje nakon toga i u svojim kaburima osjete slast namaza, slast pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Dunjalučke slasti, draga braćo, brzo nestaju, brzo prolaze. Pa tako primjer radi okusiš kakvu slast, nekoliko dana, prijatno možda uživaš u njoj i tako dalje, već nakon nekoliko dana postaje ti dosadno. Postaje ti dosadno, takva je ljudska duša. Makar ti dakle svakog dana primjer radi pripremali i davali najbolju hranu, hranu koju jedu kraljevi, prinčevi i tako dalje. Kada bi tu hranu jeo nekoliko dana uzastupno, osjetio bi, osjetio bi dosadu. Pogledajte Benu Israil, šta su rekli Musao, Alehi, Sarar, Šta su rekli Musao a.s. nakon što im je Allah subhanahu wa ta'ala dao najbolju hranu, men, waselva, manu, dakle i prepelice, šta su rekli dovi gospodaru, da nam Allah svom nije, dakle želimo drugu, drugu hranu. Želimo šta? Basali, ades, ufumiha, u adesiha, želimo dakle luk, želimo ove druge stvari i tako dalje i tako dalje. Dakle, ljudska duša se zasjeti i nakon toga osjeti, dakle, osjeti dosadu u tome. Osim kada je u pitanju pokornost gospodaru subhanahu wa ta'ala, tada ne osjeća, ne osjeća dosadu. Tada, ako istinski osjeti slas u ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala, ne prekida. Ko je taj koji je osjetio slas ibadeta, pa ostavio nakon toga ibadet? Ko je taj koji je osjetio slast u učenju Allahove dženne vala knjige, pa, osjet, pa ostavio nakon toga učenja Allahove knjige? Ko je taj koji je osjetio slast u noćnom namazu, pa je zatim nakon toga ostavio noćni namaz. Čak i ako se desi, takav se nakon toga kaje i priželjkuje da se ponovo vrate ti momenti. Da se ponovo vrate ti momenti u kojima je uživao i osjećao slast u pokornosti gospodaru Subhanahu wa, Subhanahu wa ta'ala, za razliku od dunjalučkih slasti koje čovjek kada okusi nakon toga prelazi s jedne na drugu, treću slast, i tako dalje i tako dalje, ta slast nije trajna, već nakon određenog vremena osjeća dosadu u njoj, pa traži, traži dakle drugo mjesto ili drugi način putem koje će zadovoljiti svoju, zadovoljiti svoju dušu. Takva je stvar i sa porocima, takva je stvar i sa grijezima, pa tako vidimo griješnike, fažine i pokvaranjake, kako nakon određenog vremena osjete, dakle, dosadu u grijehe koje čini, pa ga vidiš kako se prebacuje s jedno na drugi grije, sve dok mu se gospodar subhanahu tada ne smiluje ili pak nastavi dalje u toj svojoj, u toj svojoj zabudi. Stoga šarijat radi na tome, dragi brate, da osjetiš klas imana da osjeti slast u životu na ovom dunjaluku. Ali je pitanje koliko ti svoje srce otvaraš da bi osjetio tu slast. Koliko je tvoje srce, srce otvoreno, koliko ga otvaraš kako bi doživio tu, doživio tu slast, kako bi doživio tu, doživio tu slast. Ono o čemu dosta često govorimo, draga braćo, i što je jedan od velikih problema, a to je ademu el-waj, nesvjesnost. Da čovjek nije svjestan, da čovjek ne uživa, ne uživa u ibadetima zbog toga što nije prisutan u tim ibadetima koje obavlja nije svjestan, nije prisutan svojim srcem i svojim umom, nije prisutan onda kada, kada obavlja ibadet. Zamislite ako čovjek stane da obavi namaz i zatim kada uči fatihu ili kada sluša imama kako uči fatihu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pa čovjek zamisli tada i sjeti se hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame da kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame da Allah dželle kaže kada rob kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kaže gospodar žele vala hamideni abdi. Zahvaljuje mi moj rob. Zahvaljuje mi moj rob. Zamisli dakle tvoju situaciju da prestaviš u namazu, da tada kada izgovoriš, kada kaže Alhamdulillah, gospodar žele vala, gospodar svi svjetova, al melik vladar svemogućni i e, svemoćni koji nema potrebe za tvojim ibadetom, tvoj gospodar kaže moj rob mi zahvaljuje. Moj rob mi zahvaljuje. Pa da zatim, nakon toga, kada nastaviš, veliča me moj rob. Slavi me moj, slavi me moj rob. I tako dalje, sve do kraja, sve do kraja pa ti je. Zamisli, zamisli takvu situaciju, ka, šta ćeš osjećati onda kada budeš svjestan u namazu da razgovaraš sa gospodarem subhanahu wa ta'ala, sa Allahum dželevala. Rekli smo još ranije, zamisli svoju situaciju da staneš pred nekim od unjavučkih vladara kraljeva, predsjednika i tako dalje i razgovaraš sa njim. I razgovaraš i razgovaraš sa njim. Kako, kako bi bilo tvoje stanje i kakav bi bio tvoj hal? Da li bi tog momenta kada razgovaraš sa njim mislio o svojoj familiji, mislio o svom dunjavuku i tako dalje, ili bi se pak čitavim svojim srcem i umom skoncentrisao i vodio računa šta govoriš, kako ponašaš i, i šta radiš pred, pred tim čovjekom. A opet to je rob, slabašni rob, čija je dakle sva vlast u ruci gospodara subhanahu wa ta'ala. Jutil mulke men ješa, daje vlast onome kome on hoće i oduzima vlast od onoga od koga on, od koga on hoće. Pa ako je takav hal stanje, sprem slabašnog roba, kakav je tek, dakle, kak, kakva, kakvo tek treba biti stanje kada je u pitanju gospodar subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala, da neko od unjavučkih vladara kaže, kom je u zadnjoj trećini noći zatraži ono što hoće, Niko od nas ne bi spavao. Niko od nas ne bi, ne bi spavao. I čekali bi, jel ne? Čak bi rekli možda neki od nas, bi rekli sigurno, bolje da ostane budan. Jer možda se uspavam i onda mi prođe. Ovako, što je sigurno, sigurno je. Bolje da ostane budan kako bi, dakle, dočekao taj moment u kojem kralj ili vladar kaže ko od mene nešto traži, ja ću mu, ja ću mu dati. Dakle, zamisli taj trenutak u kojem gospodar želja vlada svih svjetova, <clears throat> kaže, koji dakle posjeduje svu vlast, kaže ima li koga da traži da mu dam? Ima li koga da moli za oprost svojih grijeha pa da mu oprostim? Ima li koga da nešto traži od gospodara subhanahu wa ta'ala? I ovo je dakle veliki problem, draga braću, kada je u pitanju neosjećanja slasti u ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala. Adamu el-wa'i, nesvjesnost, neprisutnost razuma, I onda, šta se dešava? Dešava se ono o čemu smo govorili na prošlom predavanju. A to je da ibadeti postaju rutinski. Da ibadeti postaju rutinski. Obavljaš ibadete, ali ih obavljaš rutinski. Obavljaš ih svojim tijelom, ali srce je daleko. Daleko dakle, od ibadeta koje, koje obavljaš. I samim tim ne osjećaš slast u ibadetu gospodaru subhanahu wa, gospodaru subhanahu wa ta'ala. Sada, u Ramazanu pokušavamo da naši ibadeti budu malo potpuniji, da budu malo dulji i tako dalje, pa odolimo sa namazom i zadržim se malo više na seždi. Subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-a'la. Na početku čuješ braću iza sebe dikre. Nakon trećeg, četvrtog ili petog puta e, neki glasovi se utišaju. Zašto? Zato što on čekao se više, navikao tri puta i gotovo. A još kada su pitanju naši imami, kada i ne može, jel ne više da spomenemo tri puta? Tri puta maksimum ako stigne Subhana Rabi Rada i vraća se sa sežbe. On se dakle navikao rutinski i njegov mozak je stao. On kada je tri put rekao Subhana Rabi Rada, Subhana Rabi Rada, Subhana Rabi Rada, on je tad stao. Zašto? Zato što je ibadet postao rutinski. On čeka da se sada imam vrati. E onda kada oduniš, onda možda mu se jel ne vrati nakon toga pa produži sa pa produži za vikrom i spomenjanjem gospodara subhanahu wa ta'ala. To je taj problem, brate, dakle, draga braćo, koji posljedom je kojeg imamo Adamu al wa'i fi edai ibadat, a to je neprisutnost i nesvjesnost u obavljanju ibadeta gospodaru subhanahu wa ta'ala. Gdje je dua fi sežde? Gdje je dova na seždi? da onda kada padneš gospodaru subhanahu wa ta'ala na seždi, da izneseš svoje probleme i svoje muke gospodaru subhanahu wa ta'ala. Dosta često se žališ filanu i alanu, ovome i onome. Wallahi nema posla, slabo je, kriza, nema se i tako dalje. Dobro, ali prije nego li se požali o stvorenju, jesi li se požali o gospodaru svih stvorenja, gospodaru svih svjetova, Allahu dželle ve kada da riješi makun fe je kun, odagna ono u čemu se ti nalaziš od poteškoće, muke i brige, pa da kažeš, kao što je rekao Jakub, ali i sedam, innama ešku bethi wa huzni ila Allah, ja svoju tugu i svoj jad isporavam gospodaru subhanahu wa, gospodaru subhanahu wa ta'ala. Gdje je dakle dola gospodaru dželjavara, taj rekao, možda kada su pitanje ovi drugi namazi, za imamom i ne stigneš. Ako stigneš da kažeš Subhanu Rabi Rana, ne stigneš da dobiš. Ali dobro, pitanje je nakon toga, da li onda kada si sam između tebe i gospodara Želevana, kada primjer radi obavljaš na, obavljaš na filu, kada klanjaš sam, da li tada upućuješ dobu gospodaru Subhanahu wa ta'ala, se žališ gospodaru Želevana, da osjetiš da kada si na seždi, da ti je gospodar Subhanahu wa ta'ala blizu, da te čuje, da se odaziva tvojoj dobi i wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad da'i idha da'an kada te robovi moji o meni upitaju reci ja sam blizu odazivam se dobi molbi molitela odna kada me kada me moli kada od mene od mene traži kada bi čovjek, insan, draga braćo, ovo ostvario u svojim ibadetima, osjetio bi ovo što su osjetili sanafu salih. Osjetio bi ovo što su osjetili salafu, salafu Salih, Rahimahullahu ta'ala, a to je tada te slast ibadeta u pokornosti gospodaru Subhane. Osjeti slast. Pa tako vidiš oduli Sufjane Teori, Rahimahullahu ta'ala, učini seždu nakon akšama, pa kaže u kjabi, pa kaže onaj koji ga je vidio i nije podigao svoju glavu osim za jacijski ezan. učinio seždu gospodaru Dželle Ala i podigao glavu tek kad je počeo učiti jacijski, jacijski ezan. Lentetu al-ibade, lentet u ibadetu, u pokornosti gospodaru subhanahu wa ta'ala. Drugi pad kaže, nesakinu ahli dunja. Miskini su, kaže ovi ljudi na ovom dunjaluku. Harađu minha ولم يذوقوا احسن ما فيها لم يجربوا اطيب ما فيها Kaže, napustili su ovaj dunjaluk, a nisu okusili ono najlepše u njemu. A nisu okusili ono najlepše, najlepše u njemu. Pa su rekli šta? A šta je to? Kaže, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibadet gospodaru dželjava, dželjava ana. Ibadet gospodaru dželjava, dželjava ana. I zato, ako čovjek uspira riješi ovaj problem, draga braćo, a to je da povrati svoju svijest prilikom obavljanja ibadeta gospodaru dželjava ana, tada će osjetiti slast koju zna samo, koju će zna samo gospodar subhanahu wa ta'ala. Osjetit će slast, tu, upravo tu istu slast o kojoj smo na prošlom, na, na prošlom predavanju govorili, kad je jedan od Selefu Saniha rekao, tako mi gospodara, dolaze nam tako lijepi trenuci da pomislim da kada bi stanovnici dženeta bili u ovakvom halu, to bi bilo dovoljno. A drugi pa kaže, tako mi gospodara, kada bi vladari Kada bi kraljevi i sinovi kraljeva znali šta mi osjećamo u našim prsima, borili bi se sabdanama da nam otrgnu ono što je u našim prsima. Borili bi se svojim sabdanama da nam otrgnu ono što je u našim, ono što je u našim prsima. Stoga dakle pitanje, dragi brate, kolika je tvoja svjesnost prilikom obavljanja i baveta? Ukoliko tvoja svjesnost, svjesnost bude na većem nivou, to će dakle i slast u ibadetima biti na većem nivou. Ako opadne ta tvoja svjesnost prilikom opadanja, opadanja ibadeta, opašće i slat u obavljanju, u obavljanju ibadeta i tvoj ibadet će biti rutinski, znači bit će samo eto da si obavio ibadet, odužio si se gospodaru Žene Vala, da, ti imaš dakle nagradu zato kod gospodara Žene Vala, ali nisi osjetio slast u ibadetu, nisi osjetio slast u ibadetu. A Osman radijallahu anhu, znate da onda kada su ubili, da je njegova žena rekla radijallahu anha, zar ste ubili čovjeka koji je na vitru znao proučiti čitav Kur'an? Zar ste ubili čovjeka koji je na vitru znao proučiti čitav, na jednom rekatu proučiti čitav, čitav Kur'an? Mi danas kada uzmemo Kur'an, pročitamo jednu, dvije stranice, pet ako izdržimo, deset ako pročitamo, osjećaš nakon toga dosadu. Osjećaš nakon toga dosadu. Najviše ako izdrži, osim onih kojima se Allah džele vana smilovao, ako izdrže džuz ili, ili više, ali zbog slabosti, dakle duše i zbog velikog broja grija, ono čemu smo na prošlom predavanju govorili, a to je da su one dlačice na jeziku, u ovom slučaju dlačice na srcu, zamrle, pocrnele se, sagorile su i čovjek nakon toga ne osjeća slast u ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala. I zato najprije mora doći do najprije mora doći do čišćenja srca. Da se srce najprije, dakle, očisti, da se očisti s teubom, da, će, da se očisti s tihvarom, a zatim nakon toga da srce uloži trud i napor kako bi osjetilo slast i badata gospodaru subhanahu wa ta'ala. Da se otvori pred gospodarem dželjna vana i da na taj način osjeti slast. Ali neće biti u stanju da se otvori sve dok ne bude svjesno. A neće biti svjesno onda kada ga grijesi opkole, kada ga grijesi savladaju i oprave, kada imaš nekakav problem ili kada si obuzet ili dug ili tako dalje, gdje da te tvoji pamet, gdje je skoncentrisan? Tvoje pamet je skoncentrisan na taj dug, kako ćeš da vratiš, rok se približava, još uvijek nemam dovoljno para, Čovjek tada da ti govori u takvoj situaciji da kad dosta često ti zaboraviš, možda ti žena nešto rekla da kupiš, ti je tišao do prodavnice, šta mi ona žena rekla da kupi. Obuzeci dakle, obuzezi, takav je hali sa srcem. Ako je srce obuzeno dunjalukom, kako da dođe do ove svjesnosti, do otvaranja srca pred gospodarem subhanahu wa ta'ala. I zato je neminovno da se najprije očisti srce teupom, istihvarom, i tako dalje, i tako dalje, kao što je, je upita jedan učenjaka, šehu Islam, ibn rahme, rahime Allahu ta'ala, e, ako se ne varam, šta je, kaže, preče za čovjeka, da li da čini istihvar, ili da veliča gospodara subhanahu wa Šta je preče? Pa kaže, ako je srce zapraveno grijesima, onda ne može se odjeća kada je prljava da se na nju stavlja miris. Ve se treba najprije odjeća očistiti, a zatim se nakon toga na čistu odjeću staviti miris. Tako se i srce najprije treba očistiti istihvarom i teobom gospodaru subhanahu wa ta'ala, a zatim nakon toga dolaze mirisi po znacima navoda, dolaze kaj badati, kojima će čovjek uz Allahom uđelja vana pomoć da osjetiti slast ako se, ako otvori svoje srce i bude dakle prisutan i svjestan prilikom obavljanja ti prilikom obavljanja tih ibadeta. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da ovom mubarak mjesecu da nam pomogne u čišćenju naših srca i naših duša. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nas sačuva gafleta. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nam da pa da budemo svjesni prilikom obavljanja naših ibadeta, kako bi na taj način osjetili slast u pokornosti gospodaru subhanahu wa ta'ala, a na sljedećem predavanju nastavljamo inša Allah ta'ala da govorimo o sebebima i razlozima putem koji čovjek uz Allahom uđelja vala pomoć osjeta, osjeća slast u životu na ovom dunjaluku za kojom svi ljudi, za kojom svi ljudi tragaju. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhedu an la ilaha illa ente, استغفرك وأتوب إليك